Andalusam Andalusam Znači, mi smo imali otprije te poznate neke i veće firme i pojedinačne mesnice koje su zaista vodili računa o tome. I odeš sa njima razgovaraš. I široki grudi i ruku ti uvedu tamo, pokaže kako radi. Opće poznato. I da su u da su na namazu. I e, normalno da takvi ljudi, e, i oni su svjesni toga, vrijednost toga što se on toga drži. Pa takvih ljudi, znači, nema, e, nema, sumnje da je bolje, da je ispravnije, da treba od njega kupovati i da treba posticati takav način rješavanja ovog problema šerijskog klanja. A ne da kažemo, mi sad kažemo, pa svugdje je halal, svugdje je u redu. A znamo kako je stanje. Znači, kad će se popraviti stanje? Kad će ljudi raditi normalno? Kad će primjenjivati ove šartove? Nekoga ne, interesuje, neko nema ne veze sa islamom, koji u, vodama. I da mi sam pa dovoljno, eto, mi smo ovdje u Bosni, Bosna je islamska zemlja, prvo Bosna je islamska zemlja. Jesi islamska zemlja. Znači, mi smo u Bosni, ovdje su muslimani, ovdje su okipitabije, e, e, ne mogu ja svugdje pitat, ne mogu ja poznati te izgovore. Znači, nema sumnje znači, da je ispravno radi, radi halal zaloga, radi halal hrane, da trebaš obavezno provjeravati, provjeravati znači, e, ko E, znači od mesnica do firmi koji prodaju e, koje prodaju meso, da trebaš provjeriti, znači je li ona u redu, i čak od ovih restorana, poznat restorana, i se gdje nabavljaju meso i tako dalje. Sve je to uglavnom bilo poznato kod nas. E, sve je to poznato kod nas, gdje imaju koji restorani, gdje je halal, gdje su halal čevap, gdje nisu halal čevap, to je poznato kod nas. Hajde imamo neki, oko neki se razila, negdje je sumnjivo, nego ono. Ali eto, makar vodim računa. Sad kaže, halal je svugdje, gdje god ideš. E, to je stvarno smiješno. To je žalosno. Da možemo sad doći na taj baš stepen. I na kraju krajeva šta smo radili da 20 godina? Gdje su bili ovi, ovi, ovi, ovi naši učenjaci? Gdje su bili prije, 20, prije 10-15 godina? Pojasni to pitanje. Pa mi nismo znali to. E sad ovdje podaje, neko će reći, eh, dobro, alhamdulillah, sad mi imamo, jednu imamo agenciju, halal certifikat, jel riješila nam problem? Došli oni i dali to, dali to, to papir, to čage i sad znamo koje firme ovaj, kolju kako treba i riješili smo taj problem handla, tako? U osnovi ova agencija, halal certifikat, znamo koga formira, znamo gdje je sjedište u Tuzli i tako dalje. Ovaj, znači on su uložili velik truda, Allah nagradi, znači nastojali su da po ovom pitanju da popravi stanje. Uh, idemo na to, znači da su imali nije da im je cilj da popravi i tako dalje. Uh, međutim, ovaj, uh, nema ovdje vremena sada da hvalimo svega što su radile, nego je bitno ovdje da govorimo u ovom kontekstu. koliko njihov način rada E, podliježe, ispunjava šartove šerijeskog klanja. O tome e, riječ da govorim. Znači, e, i u kontekstu toga mogu samo reći, znači, ono što sam ja, pokušao sam da da, da pratim, analiziram, vratio sam na strancu, počeo neko njihove predavanje i tako dalje, znači to je agencija Allah certifikata i od osobe koja je o toj temi govorila, zvanično ispred agencije, oni imaju jedan, globalan problem globalan problem kao, kao agencija koja izdaje halal a to je da su oni tumačenje halal hrani e, izjednačili sa organski zdravom hranom. I čak su te uzimaju e, šartove, odnosno mjernula uslov uvjete sa zapada. Oni uzimaju te, e, i čak s čime se fali, javno govori, kako oni to usklađuju sa standardima zapadnim. Kakvi standardni zapadni halal mi halal hrana šarijetska, kakvi standard zapadni, šta ti ima zapad, ti standard Odnosno šta je ovdje problem, znači vraćaju se oni na organski zdravu hranu. Znači, kod njih su šar zato njih šartova, kako kaže, u njih šartova ima 16 šartova za, za halal meso. Otkud 16 šartova? Pa onda imaju, u ima halal jaja, halal ribe, halal čokolada, halal ovo, halal, sve živo, znači halal. Što nema certifikat da je halal, znači nije halal. Tako je kod njih. Otkud im to, šta sad, kaže normalno, on su tu, on raširili svoj spektar djelovanja, pa su on unijeli, unijeli one, ubacili te one aditive, emulgatore, ono pa što ima oni emulgator, pa ste naveli 50 emulgatora, znači sve ti emulgatori koji imaju, ta, ta hrana koji imaju ti emulgatori nisu u redu. E, tema tih emulgatora, znači, odmah da, da prisjećamo tu temu, znači, oko toga ima razvijedan učenjaka, da li, su ti emulgatori haram, čak i oni koji su zasnovani na, na svinjetini, na osnova svinjetine. Uglavnom, skraćena tema oko toga, ti emulgatori, znači, ne treba obrćati, pa, ispravni stav, Allah zna najbolje, ne treba obrćati pažnju na njih, onaj e slova, ne treba ušte gledati. Znam, neka su prije naše eh, Hanume nosali, ono, izme onaj spisak sto, ono, e ova, sto, e ova i nosi i svaki proizvod koji ide gleda ima ovo, imalo ono. Eh, ispravno stvari da ti emulgatori, aditivi, eh, da su, u stvari oni dožive, bez obzira odakle su uzeti, da dožive hemijsku promjenu. Dožive hemijsku promjenu i kad dožive hemijsku pretvore su neku drugu tvar. Kad se nešto što je u osnovi haram pretvori neku drugu stvar, ono postaje halal po jednom stavu učenjaka, po većini učenjaka, i to je ispravan Kada nešto što je, što je u osnovi haram i što je nečisto, pretvori se u nešto što je halal i čisto, ono je dozvoljeno i dozvoljeno konzumirati, a to je stvar slučaj ovih emulatora. Znači, oni svi doživi, i to se istražili naši islamski stručnjaci, muslimanski stručnjaci, muslimanskih zemalja, da žive hemijsku promjenu. Čim doživi hemijsku promjenu, znači pretvori se u neku drugu stvar. A druga stvar, znači, e, znači nemoguće danas bilo šta kupiti, a da nema hemoglatora. Znači to jedno da, da totalno ne hraniš se uopšte, ne kupuješ ništa, nego samo imaš svoju domaću hranu. Treća, treća stvar, znači tijelo gratis, to je nešto jako malo, neznatno u tim proizvodima. To je, to, to znači, procjena toga je nula nešto. Znači to je jako neznatno. Šarijetu što je nešto malo i ne znam, znači, gajruma tebe. Znači, ne, ne obraća se pažnju pre tebe, što je nešto malo i neznatno. Znači, u svim stvarima, ne samo u ovome. Prema tome, znači te tri stvari, jel, e, ispravno te, da te amalgatove ne te obraćati pažnju. Znači, ali ova e, agencija, znači ona je upala u taj problem. Znači, ona je ispravnije reći da je to u stvari, znači, e, ne halal certifikat, nego certifikat za organski zdravu hranu. To se može reći. Tu, im svaka čast. A da je to šerijski halal hran, to nije tačno. To nije tačno jer su obavezali neke stvari za recimo halal meso, za, za, e, za obvezi transporta, hranjenja, ovog, ono to nije došlo u širijskim tekstovima. Znači, to su, to su neki detalji u kojima, ima širine i vraća se uglavnom na zdravu ishranu. Da li je zdravi ili manje zdravi? U šerijatu nešto može biti manje zdravo, nešto više zdravo, ali, jedno i drugo halal. I prema tome tu su napravili jedan kiks, što tema za sebe, ne govorimo o tome. E, Postavlja se ovdje pitanje, znači koliko je agencija e, uskladila e, svoj način djelovanja po pitanju ovih šartova klanja. Eh, Allah zna najbolje, nakon što sam ja neku analizu vršio i ispitivo, eh, znači i oni imaju kiks po pitanju ovog prvog šarta, po pitanju osobe koja kolji i po pitanju načina klanja. Eh, načina naroda ima jer su, sam sami dozvolili, jel? omamljivanje su, on sami dozvolili, ovaj, s tim da oni traže, uslovljavaju da se ne ubija životinja. Znači ovdje, znači, ovdje imaju dva problema. Zašto imaju dva problema? Prvo, po pitanju muslimana, u praksi se potvrdilo da one firme, znači da je ne navodim poimenično, e, da je ne prozivam, da, koje su dobile certifikat da u tim firmama ljudi koji kolju nema i ništa odvjeri, Ni, ni džumu ne klanjaju. Čak za neke se zna da, i čak jel izgovaraju riječi koje vodi islama. Psuju Allaha, džamiju, poslanika, salam, salam, a, a se kao to su muslimani koji rade u firmi i, e, e, i, u tim firma i ta firma ima certifikat. Što znači da je poljuljano, ovdje? ko je to utvrdio, kako je to dozvolio? Pa oni pravi izbor, pa kaže svaki od njih koji dobije, koji treba da radi kao koljač, on, on mora donijeti od hođe od defendije, eh, znači papir, da mu napisao da je on, jel, da on musliman. I dobio stiško do papir, jel? Govorimo ovdje, stvarno se praksi znamo te ljude. Znači ljudi koji žive oko tih firmi, koji imaju kontakt sa tim ljudima, znaju njihovo stanje. Znači, to su u praksi desno, znači da taj šart nisu zadovoljili. Ljudi koji, znači, eh, koji se bave klanjem, oni su nam interesantni, nije bitan vlasnik. Vlasnik nije bitan, jel on klanja, ne klanja, musliman je, vlah, ono, nije bitno. Znači, nije to bitno. Bitno je, znači, onaj ko, ko kolje. Jer od, nje, od njeg zavisi to ispunjavanje tog šarta, prvog šarta po pitanju osobe koja kolje. Također način klanja. E, naravno, ta komisija ode i e, postavi te uvjete određene i tako dalje, postavi uvjete da ne mogu voziti meso izvana, osim koji također ima certifikat izvana da su halal firme, halal način klanja, onda ljudi, e, onda način klanja da ne bude ubijanje životinja, sve to dok bude komisija, dok se utvrdi, dok ne dobije papir. Poslije kad komisija ode, a ona dolazi u provjeru, ala zna koliko puta godišnje, naši ljudi se vratiti na svoj standard način klanja. Što, je, što znači u stvari da tu nema emaneta da, nema, da se ne može voditi kontrola na njima. Ne možemo mi reći, pa dobro, jel, ovaj, e, agencija odradila svoje, ne možemo mi sad ulaziti u to, mi se ostalima na njih. Ne, mi znamo u praksi da je narušeno ovo. Način klanja, znamo, u praksi se desilo u tim firmama koji dobili certifikat, da način klanja bude taj, da se pikuje deset bikova, deset životinja da se pikuju na, na načelnim pištoljem, a onda se jedna kolje i obrađuje, a one drugi kad dođu na red. Jedna dođe za 10 minuta, jedna za 15, jedna pola sata i tako dalje. Tih 10 životinja. Nema sumnje da su one koje su došle poslije, da su one strvinje, da su gunili životinje. E, rača se na neozbiljnost znači, sami firme, kojima nije stalo, osim da dobiju certifikat, njima sam dobro certifikat. Ali nije stalo da, da uprazne ove šartove ako su ozbiljne prihvatili se toga. I rješenje za ovo, znači e, rješenje za ovaj način e, od strane agencije, ono što bi ja mogu predošli agencije, rješenje je ono što rade druge komisije u arapskom svijetu, odnosno zapadnim zemljama. E, te komisije rade na takav način. Kada neka firma hoće da uvozi u arapski svijet meso, i ona njima uslovi širijskog klanja, naravno on prihvati, nije veze, klaćemo kako god vi samo da uvozimo meso, da, znači, da izvozimo vama meso. Postavim šart da, on, da mora biti stalno, stalno, neprestalno komisija koja stalno prati klanje i koja, koju plaća. Tu komisiju plaća ta firma, e, bude tu osoba, ako nema tu muslimana, ili nema getabije, da kolje musliman, koji on samo govori. Samo, samo rad posao da govori, bismillah, bismillah. Ama recimo mašina kolje ili on kolje. Samo bismila, bismila, bismila, to, to je moj posao. I sad je ono nastala to krupna mesela. Ako se zakolje istovremeno 10, 20 životinja, je li dovoljno jedna bismila ili mora za svaku pojedinačnu bismila? Ovaj, znači, tako su te komisije uredile. Znači, da stalno mora neko bdit nad njima, jer na njima nema, ko njima može vjerovati, jel? Kada neko ne bude, on će privat sve šartove. Ti kad odeš okreniš leđa, on radi po svom. Znači, mora biti stalno komisija koja prati način klanja. Da bude osoba koja kolje da je musliman, da izgovara bismila i da bude način da ne ubija životinje. I tako se spostalo. Tako se radi u Brazilu, tako se radi u Francuskoj. Ovo govorim iz iskustva, znam, pričao sam sa učenim koji su išli u te komisije. A, znači, rješenje ove agencije je baš to. Da i oni traži taj uslov. Da ima osoba koja konstantno prati stanje. Non stop u firmi radi. I non stop prati način klanja. I ko kolje i način A ovo po pitanju, znači, e, da, mora biti osoba musliman, znači to, to su trebali riješiti da, da bude osoba musliman. I znači na taj način bi oni riješili, na taj način bi oni znači riješili taj problem da firme ne varaju ovu, ovu agenciju. Firme zaista varaju agenciju. Njima, je bitno dobiti certifikat, a u stvarnosti radi nešto drugo kad se okrene leđa, ili komisija, komisija kad treba da dođe, ona se najavi, odmah se pripremi stanje njoj. Ili se ne dozvoli čak da uđe da pregleda stanje kako je način klanja. Uglavnom, znači, nije mi sve cilj ovdje govorim o agencijama, koje su firme ispravne, koje nisu ispravne, koje... To je poznato među nama u praksi. Nego bitno da ukažemo na problem. Znači, isti problem koji imamo u stvarnosti kod drugih mesnica, isti problem kod ove agencije halal certifikata. Znači, da je, da je narušen ovaj, Prvi šart je naučio treći šart i da treba preveravati. I da uopće poznato, znamo mi neke tri, četiri te firme koje ovako madi ili, ili slične firme koje rade, koje, znamo da su pouzdane, znači strane po pitanju osobe koja kolje i po pitanju načina klanja i da vode računa o tome. Zašto? Zato što vlasnici vode računa o tome. A ne zato što ima samo certifikat. Znači. Dok ovi drugi jel, ne vode računa o tome. Ne vode, čak u nekim firmama zabranjuju muslimani da klanjaju namazi u toku radnog vremena. jel, kako, onda, kako imati pouzdanje u njih jel, da, da ispunjavaju šarte šarijeskog klanja. Uglavnom, to je rezime govora o ovoj temi. Molim Allaha Đelešanu da vam poveća fiku ver, da vam poveća bogobojaznost i da vodimo računa po ovom pitanju, vodimo računa u praksi, da se bojimo Allaha Đelešanu i da jedemo samo ono što je sigurno pouzdano halal od israne. Svanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha